Sektor 3. Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju Sektor 3. Danas se nalazimo u Centru za mlade na Grabriko. Moji današnji gošće su Aleksandra Podrebarac iz udruge Carpe Diem i Željka Lukešić iz Pick Up Internationala. Znamo da je grad do sada uložio znatna sredstva u rekonstrukciju prostora, opremanje novog centra za mlade, koji je službeno otvoren 8. veljače. Udruge Carpe Diem, Pickup International i Centar za civilne inicijative prošli tjedan potpisali su ugovor s gradom Karolcem u pokretanju vođenju aktivnosti novog centra za mlade u Garbriku. Za početak možete li reći kako je došlo do toga da vođenje centra budu zadužene tri udruge? Pa ovaj model je u stvari ispao ono, na, najbolji, budući da udruga Carpe Diem je udruga koja se bavi e, razvojem i poticanjem kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih. Znači naše aktivnosti su vezane e, i programi koje radimo su vezane znači uz mlade. E, međutim, mi i u tome imamo dovoljno iskustva, međutim nemamo iskustva u onoj drugoj, stvari, recimo što imaju ostale dvije udruge, to je Centar za civilne inicijative i Pick Up International, koji će e, znači, pomoć u, prikupljanju sredstava, e, samom menadžiranjem prostora i tako dalje. Tako da je ovo u stvari eto, jedan model koji je u biti jako dobar. malo je neobičajno da jedna i zagrebačka udruga vodi centar u, Karlovcu do sada to nije bila praksa. Pa možete li o tome reći? Kako je to da je došlo do e, tako nekakve komunikacije između zagrebačkih i karlovačkih organizacija? Ja neću u ime Centra za civilne inicijative, nego bi se tijela e, malo pojasniti ovo, često spomeneš vodi centar. Ovaj centar vodi isključivo Carpe Diem, ona je udruga nositeljica. Mi ostali ovdje više manje koristimo prostor i pomažemo joj u tome. A Centar za civilne inicijative tu je zaslužan vis-a-vis Milana Medića, odnosno e, toga što on već dugo godina pomaže razvoju udruga u Karlovcu e, i eto, e, po tom pitanju vjerojatno će biti od neizmjerne pomoći razvoju kapaciteta ovog centra. A koje su neke dakle, ono, podjela aktivnosti oko samog vođenja i rada centra? Možda je to malo još previše unaprijed mi bi tek trebali ovoga. Ono kako je zamišljeno, sve što smo i prijavili na natječaj, znači Carpe Diem nije voditelj, E, Pickup International i Centar za civilne inicijative pomažu u, u, vođenju. E, ono što, što ćemo raditi, znači to su e, znači, nekakva koordinacija udruga mladih i, i udruga koje se bave mladima, znači u, u njihovim projektima, programima i tako dalje. Naravno tu i administrativno vođenje i, i sve ostalo što je, što je vezano da bi ovaj e, prostor oživio i saživio onako kako je zamišljen. E, mi smo tek prošli tjedan potpisali ugovor i pred nama je sad u stvari jedan E, dogovor, da razradimo plan aktivnosti i u biti po mom mišljenju ono, krenut za nekakvih mjesec, dva doduše sad je ljetno, ljeto pa malo ono, sezona godišnjih i tako dalje, ali tog mjeseca krenut naprijed. Mediji su do sada predstavljali Centar za mlade u Grabriko kao mjesto namijenjeno izgradnji civilnog društva, okupljanju mladih kulturi, zabavi. Dakle, ova finalna sadržajna koncepcija e, otvorenog centra, jer sada već postoji kod vas, ako ništa drugo, e, bar konceptualno, ako nije sada e, službeno kao nekakav program za sljedeću godinu, dvije. Znači, centar je u stvari osmišljen znači, da bude mjesto informiranja, znači da se mladi okupljaju, da se provode razni programi, opet vezano uz mlade. O kojim se programima radi? Carpe Diem će dalje voditi svoje programe koje je vodio u, u prostoru u kojem je bio prije, znači to su razne likovne kreativne radionice. E, ovaj prostor trenutačno koristi i umjetnička organizacija Lepeza koji isto provode svoje programe e, naravno otvoreni za sve ostale udruge koje, koje žele koristiti ovaj prostor. E, ovdje se odvija klub promenada je držao besplatne satove plesa za maturante, sad preko ljeta kreću sa radionicom salse i tako, mislim ima, ima zainteresiranih, vjerujem da će prostor se živjeti vrlo brzo. Za 2008. godinu grad Karlovac izdvojio je 180 tisuća kuna. Dakle, za troškove hladnog pogona i aktivnosti centra. Je li to pokriva troškove ovih svakodnevnih aktivnosti koje će se ovdje odvijati? Izgleda da to baš nije dovoljno za provođenje programa. E, pa nije. To je uglavnom, uglavnom je znači za, za hladni pogon i u ovaj prostor je djelomično opremljen, njega treba još dodatno opremiti, što isto tako iziskuje e, dodatne sredstva, znači treba još e, kompjutera nabaviti, u planu nam je napraviti izložbeni prostor tako da se mogu raditi, ne izložbe i sve vezano za tu djelatnost. E, što se tiče samih programa, to ćemo prijavljivati na natječaje, znači ono što se dobije putem natječaja, to će biti za program. Što mi sad jednu malu pauzu napraviti. Ok, evo nas sa današnjim gošćem, Aleksandrom Podrebarac iz Karpe i Željkom Lukešić iz Pickup International. Predstavljamo rad i djelovanje Centra za mlade e, u Grabriku. Možete li mi reći opremi kojom je centar opskrbljen, dakle koju sada centar ima i sukladno toj opremi koje se aktivnosti mogu sada pokrenuti? Pa centar za sada ne mogu reći da je opremljen e, u pogodno za korisnike, da se tako izrazim, osim onoga što zadovoljava korištenje čistog prostora, dakle stolova, stolica, to ima tu i ko se može s time pomoći, to je u redu, ali da bi se osmislile neke aktivnosti, edukacije, e, bilo vezano za informatiku ili bilo koje druge vrste, mislim da bi primarno bilo premiti prostor sa računalima, stolovima i računalima za barem desetak, 15 korisnika i da se u tom smislu onda mogu razvijati dalje programi. Planirali se nabava neke informatičke opreme, na koji način? Pa naravno, morat ćemo ići, e, pa sve programe, programe projekte ćemo morati osmišljavati, odnosno potrebe zadovoljavati na način da ćemo pisati projekte i tražiti financiranje od opremanja dakle do aktivnosti koje će se pomoću te opreme vršiti. Do sad se dosta spominjalo da će centar moći koristiti udruge mladi za svoje aktivnosti. Postoje li neki konkretni planovi, već dogovori do sada? Pa nije bilo je razgovora, međutim još uvijek nije ništa ovaj, pokrenuto, ali ja vjerujem da, da hoće. A s kim ste imali dogovore? Sa polugom, prije svega s njima, zatim sa ovom Video družina, da. Gimnazije, oni su bili zainteresirani za korištenje prostora i tako mislim. Na koji način se mogu zainteresirane udruge mladih priključiti nekako koji informirati i krenuti sa svojim aktivnostima ovdje? Mislim da će jedna od prvih aktivnosti morati biti e, oglašavanje centra, odnosno izrada promotivnog materijala. Dakle, centar isto ima dužnost izaći prema mladima, odnosno obavijestiti ih najmanje ruku srednjoškolce, srednje škole u Karlovcu da postoji i da sami srednjoškolci se mogu doći tu uključiti sa svojim idejama i provođenjem aktivnosti kako bi oni htjeli. Bilo, udru, bilo pod okriljem udruge ili ne. Koliko su oni, govorimo o mladim ljudima, pogotovo ovima organiziranima u neke udruge ili neformalne grupe, sada informirani koliko znaju o postojanju centra? Mislim da je to isključivo do sada bilo iz, iz medija oko ovih nekoliko kapitalnih <laughs> događanja kao što su potpisivanje ugovora, otvaranje centra i slično. Dakle, e, informacija postoji, ali vjerojatno ko što i prosječan e, mlad čovjek u Karlovcu možda zna ili ne zna čemu udruga služi, što je udruga i na kraju krajeva što to znači centar za mlade, to je dužnost centra da izađe prema njima i predstavi se. E, postoje li planovi za suradnju s drugim organizacijama mladih iz Hrvatske i inozemstva? Postoje. <laughs> mislim Carpe Diem već surađuje sa podosta e, udruga e, i udruga mladih i koji se bave mladima van, e, Karlovca a naravno da je u planu i dalje širenje suradnje. Opet ponavljam, tek smo počeli raditi, pa nam treba malo vremena, ali... S udrugama inozemstvu će biti skoro po obavezno vezati se zbog toga što su one za sada jedina karta za prijavljivanje na, na evropske natječaje, odnosno na sve te silne natječaje za klubove mladih koje postoje u Europi, a za koje udruga nositelj mora biti iz tih dotičnih zemalja, tako da to je bilo jako dobro da se pomoću nekih udruga koje već takve kontakte imaju u Hrvatskoj, s kojima ovoga, ćemo nadam se surađivati pa da nam je u tom smislu prenesu know-how, pomognu i uspostavimo kontakte sa nekim udrugama vani pomoću koji bi onda aplicirali na fondove, odnosno natječaje u Europi pa imate li već sada konkretno neke kontakte napravljene s nekim organizacijama u Hrvatskoj ili e, šire? E, Carpe Diem ima e, i jako dobru suradnju i daljne planove sa, sa Centrom za mlade Zapršića, odnosno Klub mladih čini mi se se zove i njihovom udrugom likovnih stvaralaca iz Zapršića. Evo konkretno dolazim sad na Artiku, tako da će već to biti prvi, prvi nekakav veći dogovor za daljne aktivnosti. Vi s njima već ono surađujete već neko, ono, već cijeli niz, mm. da. Na koji način planirate privući mlade koji su u Karlovcu? Pri dosta se priča o tome kako su inertni, kako ih ne zanima ništa, samo gledaju kako čim prije završiti srednju školu i pobjeći iz Karlovca. E, pa kako planirate, dakle, privući i kako izreklamirati cijelu priču koju ovdje možete ponuditi tim mladima? E, pa dobro, činjenica je da su mladi ovako prilično nezainteresirani. E, međutim, ima i onih koji jesu zainteresirani. U stvari najteže je motivirati mlade, ali im treba ponuditi znači, sadržaj koje, koje oni žele, koji bi htjeli raditi i tako dalje. U principu mislim da ih je važno informirati i educirati i, i u stvari naučiti ih da, da budu sami pokretači određenih aktivnosti. A na koji način to planirate napraviti? To je dosta teško. A, pa, teško je, da niti se to može preko noći. Idemo vam napraviti jednu pauzu pa se čujemo malo kasnije. Plošama, Podrebarac i Željko Lukešić s Carpe Diema, odnosno Pickup International. Razgovaramo o e, novotvorenom centru za mlade u Grabriku. Pa evo, e, je li uopće e, jedan od razloga postojanja centra uključivanje mladih ljudi u rad udruga ili povezivanje u neke udruge ili je namijenjen isključivo ovim postojećim udrugama? Pa mislim da je jedan od ciljeva centra osnaživanje civilnog društva, čemu ovdje i služi kao dionik u prostoru Centar za civilne inicijative. Mislim da je njihova smjernica ovdje i zadaća a i, i kroz ovaj program misija koji se već provodi u Karlovcu svake srijede u ovom prostoru od 9 do 1. U principu cilj je osnažiti civilno društvo, dakle potaknuti udruge koje već postoje da funkcioniraju profesionalnije, odnosno potaknuti osnivanje novih udruga na jedan kvalitetan način na zdravim temeljima. A koliko su mladi to prepoznali kao neku svoju korist ili ste usmjereni prema udrugama općenito? Pa sam naš gradonačelnik nekoliko puta rekao jel, da je centar otvoren građanima svih dobi, odnosno mladima i onima koji se tako osjećaju. Ja ne znam da, da li ćemo u tom smislu imati nekakvih e, pravila, prepreka je što se tiče korištenja prostora, ne, znam, ne znam, ovoga, ali ja mislim da mladi e, polako otvaraju prema mogućnostima da, da izraze svoju ili kreativnost ili zadovolje svoje potrebe kroz osnivanje udruge, o tome im svakako može pomoći, možemo pomoći ovdje u centru, dakle od, od čisto e, praktične pomoći u vođenju i osnivanju udruga do provođenja aktivnosti. E, planirane aktivnosti su namijenjene i djeci i mladima. Pa kako to mislite povezati skupine, obzirom da doj dobi je dosta nekakvih antagonizama između... E, prije svega, e, evo mogu konkretno govoriti o našim, znači, našim aktivnostima Carpe to su uglavnom E, djeca od petog razreda pa na više, odnosno ima ih u likovnoj nešto, nešto mlađih, ali uglavnom su znači e, e, tu negdje od 11. godine pa na više. Jednostavno tako, znači rade se aktivnosti posebno za djecu, posebno za mlade. I grupe su tako složene jednostavno zbog same metodike rada. Ali prvenstveno centar je ono za aktivnosti mladih i udruge mladih. Naravno, svi će moći doći ovdje, svi će moći koristiti prostor, sudjelovati u aktivnostima, ali ipak je naglasak na mladi. Koje je radno vrijeme centra? Radno vrijeme centra je od 9 do 22. Da, svaki dan. Svaki dan. A e, na koji način organizirate ono aktivnosti, dežurstva? Pa pravilo je da dakle, u tom vremenu bilo ko može doći provoditi tu naravno dogovor sa voditeljem centra svoje aktivnosti. Ako ovoga se iznađe termin i u to vrijeme neko od djelatnika centra mora biti prisutan. Dakle, bilo koje vrijeme od 9 do 22 aktivnosti se mogu provoditi uz prisustvo nekoga od, eh, iz udruga eh, nositeljica ovog projekta Centra za mlade. Aha, znači nema onog sistema da se posude ključevi pa ne, pa da... Ne, ne, neće biti nažalost eh, ili na sreću zato što ipak mi smo odgovorni za čuvanje ove opreme prostora, dakle jednostavno to neće biti slučaj. E, moram reći da se prostor centra već koristi, znači koristi i u principu je već ono poprilično popunjen, naročito i večernji termini koji su najinteresantniji. Znači umjetnička organizacija Lepeza, Carpe Diem, Klub Promenada. O kojem se radi konkretno aktivnostima? Ovako, radi se, e, Lepeza provodi svoje, svoje projekte, znači dramsku, e, dramsku i plesnu, čini mi se. E, Carpe Diem ima svoje likovne radionice, radionice e, tehnike učenja i brzo čitanje, škola akvarela i... Promenada pleše. Promenada pleše, tako je. I Centar za civilne inicijative svaku srijedu ima, znači, savjet emisiju. A tijekom vikenda, je li centar otvoren ili e, za sada vikendom se održava škola akvarela nedeljom prije podne, a ako bude interesa, zašto ne? E, što se tiče same promocije, e, pričali smo o tome da tek planirate krenuti sa nekim ovako aktivnostima. E, što se tiče web stranice, postoji li neki web još ne postoji, ali će postojati svakako. Mislim da je to u današnje vrijeme mora postojati. Kad se može očekivati pokretanje? Ne znam. Ne <laughs> znam. A, sve ovisi o financijama. Pa. Što se tiče volontera koji bi vam mogli vjerujem pomoći i oko izgradnje weba i tako još nekih doprinosa nekim vašim aktivnostima ili unijeti neke nove, jel imate neke planove oko uključenja samih volontera? Volonteri su uvijek dobrodošli. Svaka vještina koja se može besplatno podijeliti, odnosno iskoristiti na korist udruge, odnosno zajednice, dobrodošla. Pa u tom smislu pozivamo volontere da nam se jave, priključe i vide na koji način se mogu uključiti, pomoći, pa ko zna možda jednog dana i profesionalizirati u centru. A koje bi vam e, ovako lako aktivnosti mogli volonteri pomoći pa što se tiče samog centra i djelatnosti za sada u, u okviru kojih, u kojima jesu, ja mislim da to mi pokrivamo sami, ali sve što će ići dalje, svi projekti koji će se dalje aplicirati, osmišljavati na kraju krajeva e, mladi ljudi koji bi htjeli da se nešto pokrene, dakle oni su ti koji mogu doći sa tom idejom, odvolontirati dio, mi smo tu da im pomognemo i da se jednostavno ostvari što je, što je više moguće od potreba mladih. Ok, evo mi smo sada na samom kraju, imate li šta reći za kraj? Ove, naravno da pozivamo sve, sve mlade i, i one koji, koji se osjećaju mladima da dođu, da sudjeluju u našim aktivnostima, da osmišljavamo projekte i sve ostalo. Na koji način nas mogu kontaktirati? Mogu doći ovdje. Za sada još nemamo telefona, e, ali tu smo, tako da mogu ne vratiti. Evo, zahvaljujem se na današnjem druženju, pa evo vjerujem da ćemo se još čuti ove godine. Malo da vidimo kako funkcionira centar. Kada krenu neki projekti, opet Misija Sektor 3 održava se zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Don't you let this go, go, go, go, go.